з тонкими жовтими дужками за вуха. Закінчивши говорити по телефону, він знімає окуляри, протирає їх білосніжною хусточкою. Як у багатьох короткозорих людей, обличчя його без окулярів стає простакуватішим і наче розгубленим. Він натискає кнопку під кришкою столу і каже секретарці, яка відразу з'являється у дверях. Лідія Петрівна, забезпечте нам із товаришем. Е, можливість якийсь час спокійно поговорити. Міський телефон візьміть на себе. Мене ні з ким не з'єднуйте. Коли двері за секретаркою зачиняються, він звертається до мене. Е, то що, товаришу Маринич, е, пробачте, ваше ім'я та по батькові? Анатолій Іванович. То що, Анатолій Івановичу, чи вдалося вам розгадати цю дивовижну історію? Я, до речі, сьогодні вранці розмовляв з вашим Іваном Павловичем. Ми з ним давно знайомі, і він сказав, що розслідування доручено вам. Дуже хвалив вас як спеціаліста своєї справи. Він привітно посміхнувся. Отож ми чекаємо. Такий зверхній тон неприємно вражає мене, але відповідає якомога спокійніше. Та коли вдуматися, то в смерті дідуляки нічого загадкового немає. Бачу, як його світло коричневі брови здивовано вигинаються догори. Власне, нічого загадкового не було б, якби ви не одержали листа від небіжчика. Основна загадка, мені здається, полягає саме в листі. Якщо її розкриємо, то все інше само собою розгадається. А для нас я маю на увазі усіх наших працівників, він робить невелику паузу принаймні тих, з ким мені довелося про це говорити, загадковим є факт самогубства. Мусять же бути якісь вагомі причини для такого кроку. Так у листі ж він і про тих, хто підштовхнув його до цього. Ви вже з ними розмовляли? З двома, ще з Ланчуком маю. Так я ж оце якраз говорив з ним. Може, запросити його сюди чи попередити, що ви до нього поїдете, бо його піймати нелегко, він же начальник управління. Не варто. Я ще й сам не знаю, коли виберу час поїхати до нього. То на всяк випадок врахуйте, що о восьмій ранку всі начальники управлінь бувають у мене на планьорці. Ну, а ті, з ким уже розмовляли, яке на вас враження справили? Відразу важко сказати, тому хотів би вислухати вашу думку. Та ви ж з ними давно працюєте? Давненько. Е, бачите, кожен з названих у листі товаришів мав якісь тирча з небіжчиком. Про це я знав і намагався заладжувати конфлікти. Але ж у будь-якому колективі, мабуть, таких мікроконфліктів завжди є досить. І я не можу собі навіть уявити, як вони могли довести його до самогубства. Адже для цього потрібні якісь певні е, організовані дії, а змовитися, щоб зацькувати його, вони не могли. Це я відкидаю. Я теж. Але, може, не разом, а хтось один довів дедуляку до самогубства. Звичайно, міг хтось один. Хоча, правду кажучи, не ну, уявляю собі, як практично. Якове Степановичу, я просив би вас висловити думку про кожного з названих у листі дедуряк і товаришів. Що я можу сказати? Роман Михайлович, людина якої вдачі, із сім'ї старих клепарівських інтелігентів, сумлінний працівник, але деколи йому бракує необхідної в нашій роботі оперативності гнучкості, поворотливості. Дедуляка ж навпаки, був у цьому відношенні досить спритним, беручким. Е, з ділової точки зору вони, на мій погляд, е, добре доповнювали один одного. Роман Михайлович не раз критикував дедуряку, навіть мене звинувачував, ніби не реагує на ту критику. Але й дедуряк, в свою чергу, приходить до мене із скаргами на Юркова. І те, мовляв, не так зробив, і там прогавив. То що ж мені кидати всі справи і займатися налагодженням їхніх стосунків?